Певно, раптовий спалах знервував і витриманого японця, отож він вирішив у такий спосіб сховатися від сторонніх очей. Француз прив'язався до шворки власним шарфом і тепер то трохи відставав, щоб перемовитися з Хоцудаєм, то наздоганяв Булата і щось йому казав. Його основною розвагою було дратувати японця, настрій якого геть підопав. Жак Антуан спершу наївним голосом розпитував, як затерла крига то їхній криголам. Японець неохоче переповів Жаку Антуанові історію. Тоді француз поспитав, а що б ви робили, mon cher monsieur, коли б нас не знайшли гелікоптери? Якось би дійшов і сам? А якщо б корабель затерло кригою, як би повелися тоді? Японець не витримав. Хай вам чорт. Бігайте вздовж мотузки, мов собака цепу і гавкаєте. Француз просунувся по мотузці вперед, аби переповісти матросові характеристику, яка йому припала до смаку. Та в матроса теж не було настрою. Він сказав: Притримайте цю історію до вечора, розповісти мені перед сном. Колона зупинилась. Естрада вибився з сил, і філмарш наказав ескімосові покласти спальний мішок аргентінця на нарти, а самого прив'язати до нарт мотузком. Собака потомлені, заперечив ескімос. Тоді скидайте з нарт увесь той мотлох. Філмарш і сам добре натомився, що було видно, і тільки вчорашній досвід утримав його від рішучих дій. Ескімос не наважився впиратися. Тримайтеся за цю дугу, кивнув він Естраді. Але Естрада вже трохи перепочив, та й спальний мішок більше не тиснув йому на плечі, і не вчепився за дугу нарт. Він пішов поряд із Булатом, потім трохи відстав, і Булат крикнув Хоч прив'яжіться до мотузка. А то розповім вам одну історію, докинув Жак Антуан. Яку історію? похопився аргентинський журналіст. Я вже ситий вашими історіями, по саме нікуди. Жак Антуан реготнув. Вигляд в Естради був справді жалюгідний. Ображений аргентінець насилу доклигав до переднішого товариша і раптом заходився невтримно вихваляти його. Сеньоре, мені навіть бракує слів. Я вам просто захоплений. Ви справжній спортсмен мов би вродилися на цьому жахливому континенті. Ви просто герой. Я в своїх нарисах. Коли естрада когось вихваляв, це означало, що він заздрить йому. Аргентінець часом виголошував цілі промови, але сьогодні він так натомився і перемерз, що швидко замовк і почав поволі пробиратися до дуги на нартах. Лайка спинялася ще всього раз, і коли Нансен увечері глянув на одометр, не повірив своїм очам. Тридцять чотири милі. Підійшов Булат. На лічильнику санного спідометра цифри були зовсім інші. Він спитав, а ви не помилились? Учора було 205, а сьогодні 239. Багато милі. Вітер. Дуже-дуже спину вітер дме. Вітер і зараз дмухав так само з полюса, сік людям куртки сніговим піском, обпікав обличчя і забивав подих, і люди затулялися рукавом, коли треба було ставити намети. І хоча барометр відчутно упав, звістка про 34 милі підняла настрій такої нагоди належало б грамів по сто, розчулено мовив американець, коли в наметі засичав примус, і градусник піднявся до мінус дев'яти. Я голодний, як койот, і трохи розчулений. Завтра побачимо той криголам, який нас розлучить. Не кажи гоп, майнуло в Булата. Його непокоїли барометр і те хиже життя що дощило за наметом. Але це міг бути звичайний нічний стік. Під ніч завжди знімався вітер з полюса, скочуючись із крижаного купола до берегів.